Egunon eh, guztioi ongi etorriak, bienvenidas, bienvenidos eh, un día más eh, a Kaixo Berriozar, el magazine de actualidad de Berriozar y Los saludos a este lado del micrófono de John Orzaiz y de Jaime Iribarren. Kaixo Unon, Jaime. Unon. Eh, tira, pues eh, así cogará. Vamos a empezar eh, ya con un programa muy completo y es que como siempre comenzaremos con nuestro boletín eh, informativo en euskera, con nuestro berrión albisteac. Posteriormente hablaremos con la banda Mochila 21, concretamente con Miriam Raskin, vecina de Berriozar y miembro del grupo. Después pasaremos al berrión informativo, el boletín informativo Motivo en eh, castellano y ya después eh, Jaime nos traerá eh, todas las noticias curiosas, mm, vídeos interesantes, todo lo que encuentra por la red en su sección Sarean. Y ya por último hablaremos de literatura con Josu Jiménez Maya. Ese es el menú que tenemos eh, preparado para hoy, día 23 de octubre, así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net porque vamos a comenzar. urriak hogeita iru ditu gaurko honetan, aste artea da, eta berrion albisteak duzue hau, berriozari irratiaren albiste emankizuna. Lenik eta behin, berriozarko berriekin, hasiera emanen diogun gure kontakizunari, eta kulturen artean emakumen elkarteak antolatutako jarduerekin emanen diogu hasiera. Aste honetan, bizikiditza eta anistasunaren aldeko kultura arteko lehenengo bilgunea eta berditasunaren bizikiditzaren aldeko lehenengo ibilbidea izanen dira berriozarren. Kulturaren artean emakumen elkarteak berriozarko udalaren berdintasun arloak lagunduta antolatu ditu aste honetako onduko jarduerak. Bizikiditza eta anistasunaren aldeko kultura arteko lehenengo bilgunea. Urriaren hogeita laguan, aste azkena, zazpitardien, udareko e, kulturgunean, etxeko langileen nafarroko elkarteak emanen du itzaldia etxeko langileen Guillén araudi berriari buruz. Atzo, Kaixo Berriozar magazinean Celia Temen kultura arte, eh, kulturaren arte artean emakumen elkarteko presidenteare presidentearekin hitz egin genuen. Ekimen honen inguruan entzun dezagun. Eh, con el sector de las empleadas del hogar. hogar. Entonces, ha habido una nueva regulación y bueno, pues nos contarán un poco si esta nueva normativa realmente ha beneficiado sí ha visibilizado toda esa, lo que decían, ¿no? que se iba para em, sacar a la luz la economía sumergida o por el contrario, ha vuelto a invisibilizar más y, y bueno, pues este, no ha y no ha logrado los objetivos, ¿no? Desde luego, eh, pues la normativa y una de las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar es que esta, que es una, una ley casi de segunda, ¿no? de, que no está ni asimilada a la seguridad social finalmente sea asimilada, ¿no? Bueno, pues veremos con el testimonio de la abogada, con de Laura Pérez, de también de trabajadoras del hogar como Marina, como Irene, que nos contarán eh, aparte de lo que es la normativa en sí, lo que significa y luego pues ellas eh, personalmente las vivencias que tienen. Ber, beste aldetikan, eh, berdintasunaren eta bizikiditzaren aldeko lehenengo ibilbia dugu urriaren hogeita zazpian, larun bat amartardietatik aurrera, lantzeluze, frontoitik hasita. Ibilbidea hainbat hiri ingurune eta ingurune naturaletatik igaroko da, emakumen presentziak, leku horien irudikapen, erabilaren eta jakuntza sortutako aldaketa dirazgarria ikusteko. Temek eh, ere bigarren hitzordu honen berri ere a zigun el elkarrizketan. Hacer un paseo, un itinerario que le llamamos por diferentes espacios urbanos y naturales, pero que tengan una referencia del aporte de las mujeres a ellos. ¿Qué ha significado el aporte de las mujeres en los espacios que tenemos de Berriosar? mucha gente que es aquí de Berriosar posiblemente lo sepa, o igual pasamos por ahí y no somos conscientes ¿no? de qué ha supuesto o qué perspectiva de género podemos poner. ¿no? Eta ikastaro baten berri Berriozarko hauzalora eka euskaltegiak bere eskaintza zabaldu du eta astapen ikastaro bat abian jarri du. Astelenetik ostegunera, arratsaldeko zeietatik sortzietara. Gainera, berriozarko udalaren diru laguntzari esker, matrikula euneko berrogeia merkeago ordaintzeko aukera dago. Izena eman nahi duen orok, hauzalor euskaltegira jodezake, artekale kaleko la, e, eh, goita laugarren zenbakian, edota ondoko telefono zenbakietan, lau sortzi, iru 00602 eta 600 zazpi, sei, zero bat, lau, zero, zero. Gogoraraziko dizuegu ere, herrira taldearen elkartasuna zoka. Berriozarko herrira taldeak elkartasun azoka egin nahi du jarduera hori egin alizateko bizilagun guztion laguntza eskatu du. Horretarako Zuralai elkartean astelenero eta asteartero arratsaldeko 6etatik 8 egonen dira ekarpenak jasotzeko. zein gauza jasoko dute, jostaiuak, arropa, musika, pelikulak eta bar. Eta kirolak aipagai orain gure herriko bi mendi eskutik. Alde batetik beka emendit taldeak iturgoienera, eh, iturgoienera trinitatera eginen du urriko ateraldia. heldu den larun batean izanen da hori, e, oi bezala goizeko sortzietan lantzeluze frontoitik abiatuta. Eta bestalde, igandean, los amigos de la montaña mendizaleak taldeak, eh, opakoako mende, mendatea izanen du helburu. Bertan, baio mendia igotzeko asmoa baitute. Esan bezala, igandean izanen da hori goizeko bederatzetan eguzki plazatik aterata. Eta egunkariei errepasoa egiteko ordua iritsi zaegun, berria egunkariarekin hasiko gara, eta ondoko titular nagusia ikus dezakegu, Nafarroari eskainia, zerbitzu publikoetan eunda hogeita malau milioiko murrizketa proposatu du UPNek aurre kontuetan. Bestalde, pa eta e, parlamentutik atera gabe, ondokoa nabaik, e, nabaiko talde parlamentariotik kanpo utzi ditu, Manu Ayerdi eta Patxi Leuza. Beste gai batzuk ere jorriatzen eh, ditu berriak, eh, ondokoa esate baterako, arte estenikoen batxilergoa airean dago, aserri eta kezkatuta daude irakasleak, eta bukatzeko eaeko hauteskundei eh, begira jartzen zaigu berria, ondoko titularrearekin, lendakaritza bidean urkuluk lehen harremanak hasi ditu. Diario de noticias eh, hartuta, ondokoa irakur dezakegu letra molde handitan, gehiengo politikorik gabe murrizketetan sakontzen duten aurrekontuak aurkeztu ditu UPNek. Argazki nagusiak berriz, zizurde txikira garamatza, bertan gaztetxoen talde bat ikus dezakegu, herriatzak eskuan eta ondoko titularriarekin, oinezaren ostean, auzolana. Beste titularren artean, eh, PG Nautea auzia du izpide Diario de Noticiasek, PG zabaldutako espedientea ezagutzen zuen barzinak konseliari izendatu zuenean. Eta bukatzeko eta gaiberaren inguruan, Inigo Ali Martinez zuzendari nagusi oia izanen da PG Nauteren ordezkoa gizarte politikan. Diario de Navarra parlamentura begira jarri da bere titular nagusian zunzundegi itxaron zerrendak eta zergak gaur parlamentuan. Beste gaien artean, inigo ali zuzendari nagusia gizarte politikako konseliari berria. Horixe e, titularria eta gaiberaren inguruan pejenauteren izendapena eta dimisioa azalduko ditu bartzinak. Bukatzeko, ondoko informazioa topan dezakegu, diario de Navarrean 2008an, laro geitamabi milioi bideratuko ditu Nafarroak zorrearen interesak soilik ordaintzera. Eta bukatzeko gara egunkaria hartuko dugu esku artean, hauek ere pejenaute hauzia dute izpide. Pejenaute hauziari buruz, dena zekien barzinak kontsellaria izendatu zuenean, hori titular nagusia, Eta beste gai nagusietako bat, eh, nabaiko talde parlamentarioa aralarren esku aierdi eta leuza kanporatu ditu. Hirugarren e, lerroburu batean, ondokoa murrizketa gehiago dituzten aurrekontuen zirriborroa egindu UPNek aurrera ateratzea zaila izanen duela jakinda. Eta bukatzeko, azken e, albiste hau, Nafar udalerriek tokiko administrazioen mapan aldaketa egitea babestu dute. Hauxe beraz, eh, gaurko titularren eh, irakurketa eta orain eguraldia. Horaintxe bertan, amaika graduko temperatura daukagu berrio zarren, behelainoa izan da nagusi eguneko lehen eh, orduetan, badirudi orduek aurrera eginala, behelaino hori desegiten eh, joanen eh, dela, gaurko zeruan odeiak eta ostarteak izanen ditugu, eta temperaturei dagokionez, hogeita bat gradura irits gaitezke.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 calentando la sala con buena compañía, instrumentos preparados, arranca la melodía. Vamos bien, mirando alrededor, para que nadie se pierda y salga bien esta canción. Nos gusta ensayar y dar fuerte al tambor a absorber soplando y moviendo el corazón. Somos la banda Mochila 21 y venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21 venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Eta beste honek dioen bezala motxila hogeita bat taldea izango dugu izpide ondoko elkarrizketa. Oraintxe eh, eskainiko dizu egun elkarrizketan Miriam Raskinekin hori berehala hemen FMko ko eun puntu sortzian kaixo berriozar magazinean. Venimos hasta aquí a meter mucho ruido Somos la banda Mochila 21 Venimos hasta aquí a mucho aurrera jarraituko dugu. Kaixo berrio zar e, eh, magazina entzuten ari zarete FM-ko eun puntu zortzian eta orain e, Miriam Razkinekin eh, mintzatuko gara. Bera, motxila hogeita bat, motxila 21 taldeko e, kidea da berrio zartarra eta ba, dagoeneko telefonoz bestaldean daukagu. Miriam, egunon? egunon. Bai, tira, Ba, motxila hogeita bat talderen inguruan eh, hitz egin eh, nahi dugu eta lehenik eta behin aktualitatea izanen dugu izpide eta taldean aktualitate den gauza bat ba, orain eh, berriki grabatu duzuen lipdap delakoa da, konta iguzu zertan datzan proiektu edo ekimen hori? Bueno, guk ere zehazki ez dakigu, <laughs> ez dakigu oskondiz, e, karo, batu duena, osea, zuzenaria dena bere buruan dauka, Aha. eta gu ongi bat dakigu nola geldituko den edo bueno, baina pues gauza da e, e, pues gure mugimenduekin mhm. e, beste gauzekin pues e, bideo bat egin den. Ez da videoclip bat bezala, eh, lehen grabatu genuen videoclipa bezala, mhm. baina Eh, a ber, nola gelditzen den. <laughs> bueno, hori ikusi beharko, zuk esan duzun bezala, momentuz bai. eh, zuzendariaren buruan besterik ez dago, suposatzen dut editatu beharria egongo dela oraindik eta eta ikusi beharko da azken emaitza nolakoa den, baina okerez banago e, eh, lipdap horren zati bat behintzat e, berri grabatu zenuten? Mm, bai, e, pues, duela iruazte uste dut grabatu genuela, Eta bueno, ba, lagun berezi batzuk egon ziren gurekin, ba etxori zuri dantza taldea. Aha. E, perkusio afrikarra talde bat, bai. E, dan bakana. E, gero ere sokatira ere pues zati bat egon zen. Eta gero ba berrazarko lagunak eta mhm. Bai, hortik mugitzen zen jendea, gure gana horri zen eta... Beraz, berri utzi du e, behintzat bere sinadura bideo edo lip berri horretan. Bai, bai, bai, bai. Mhm. <laughs> Eta kantuari dagokionez, ze kantu da e, ba, grabatzen aritu zaretena, edo ze kanturen bai. gainean egin da bideoa? Bai, ba, kantua ere berriozarko bestekide batena da, mm gurekin askotan egoten da Kutsi Romero, mm -hmm. mareako kidea, eta ba, berak egindako e, abesti bat da, Zari horregatik, eh, horrek, abesti horrekin egitea erabaki genuen. Motxila hogeita bat edo motxila 21-oren tzat eh, propio egindako abesti bat? Bai, hori da, uh eh, no somos distintos eh, dauka izen burua. Mhm. Eta noiz ikusi izango dugu emaitza, noiz eh, entzun eta ikusi izango dugu bideoa? Ba, nik uste bere ala, <laughs> Ez digute esan baina nik uste... bi tanido edo ikusiko dugula. Ez dakite, mm -hmm. Eh? da <laughs> Gracias. akaso oraindik ere mm, motxila hogeita bat taldeak bueno, ba, naiz eta dagoeneko fama handia lortu duen eh, inguruan eh, akaso esaten duen bezala entzuleren batek edo beste ez daki eh, zertan datza eta kontaiguzu pixkatxo batean noiz sortu zen motxila hogeita bat eta zeinek ba, osatzen duen taldea. E, bueno, ba, motxila hogeita bat eh, duela zazpi urte jaio zen. Mm -hmm. bueno, e, berezitasuna bat dauka, e, ba, e, kire gehienak ba, daun sindromea daukatela. Mm Eta gero, ba, e, laguntzaile, laguntzaile moduara edo, mm -hmm. ere, pues, kide, kide batzuk daudela, eta horien artean, ba, hori, e, Mikel e, Barrenetxea, mm -hmm. e, Tijuana kokide bat ere, bai. e, e, Romero, Marea kokidea, bai. E, Drogas, ere, mm eta gero Pinas ere gurekin dago. Mareakoa e, hori ere. Bai, hori da. Horrez aparte, pues, e, beste beste hainbat lagun mhm. lanean gaude. Mhm. Eta esan duzun bezala, daun sindromo edun neska mutilak eh, ibiltzen dira hor eh, jotzen, instrumentuak eh, jotzen, Eta zen eurritan da onuragarria beraientzat alako talde batean aritzea eta ensaiatzea eta horretan buru belarri aritzea? Ba, nik uste dute eh, gauza ona dela beraientzat eta guretzat, ez? Mm pues, e, eh, azte artero elkartzen gara ensaiatzeko eta ba, momentu batez, e, bueno, momentu batez, bi bueno, Baina, ba, ba, ba, ba, familia bat gara eta pues, e, ez dakit, batera joaten garela, ez dakit, mhm. Bai, onuragarria ba haientzat, baina zuentzat ere bai, esan duzun bezala. Eh, aurreko bai. batean, eh, duela mm, urte bete edo, entzun nuen, edo irakurri nuen eh, nonbait, ba, arazoak zenituztela ensaiatzeko tokiak bilatzerak orduan, ez dakit arazoiek konponduta dauden jada, non ensaiatzen duzue gaur egun? Bai, ba, bueno, nahi e, txantrean ensaiatzen dugu, mm -hmm. Eh, papiz delako, zen, bueno, zelako taberna batean. Mhm. Eh, hori, mm -hmm. e, pues hori dituk esan duzun bezala, pues, duela bi urte edo, ba, bueno, duela, bi urte arte, hori, e, daun sindromeko elkartean ensaiatzen zen. Mhm. Baina, bueno, pues, e, txarata asko zen, e, bizilaguna e, kexak, pues, eh, eta hori, pues, alde, handik alde egin behar izan genuen. Mm -hmm. Baina, bueno, orain behintzat baduzue enseatzeko toki finko hori, ez? E, orain erosoago, bai. suposatzen dut. Erosoago eta gainera, ba, eh, horko e, ere, pues, e, erosoagoak ere daude. Mhm. <laughs> Bai. <laughs> bai, bai, bai e, motxila hogeita bat eh, zuzenean eh, ikusteko bueno, eh, aukera desente izan den ditugu orain arte, baina jakin nahiko nuke datozen e, asteetan edo hilabeteetan beste itzordurik izango dugun zuek ikusteko. momentuz, ba, momentuz daukagu ezer jarrita. Mm e, urrengoa, ba, e, e, daun sindromeko e, eh, guberri festa e, eh, e, eh, ostatzen da, orduan ikuste uste hori izango dela aurrengo kontzertua. Mm beraz, egu arte, ez dugu aukerarik izango zuzenean motxila hogeita bat ikusteko, beste datarik e, itzartzen ez den bitartean, ez? Hori da, hori da, mhm. eh, eh, deitzen bari gute, esaten bari gute jotzeko, ba, orduan joko duko, bestela guberriak arten ikuste zugula jobean. Dena den zuek, e, jarraitzen duzue, ensaiatzen, naiz eta momentuz, e, ba, ba, eman ez euki, ze kantu zarete orain, ba, pixka bate ontzen eta lantzen, ba, kontzertu hipotetiko hoietara, hoiei begira? bueno, e, orain arte genukan errepertorioa, uhum. eta horretaz aparte, pues, e, e, bueno, ja estrenatu dugu, baina, bueno, e, gehiago jodar duguta dugu eta hori. E, mugitu zaitez, e, abesti hori, ainoa lizarraga egin du, e, mortxilako kire bat, bai. eta, bueno, nahiko polita da desberdina, Eta gero, pues, baditugu drogasek prestatutako beste dia besti, a, a ber, bizkanaka, bizkanaka ateratzen ditugun. Aha. Oiek beraz, e, abesti berriak aurretik zeneukaten e, repertorio horri gehitzen zaizkionak, ez da? Hori da, hori da, bai. Mm Ederki, ba, bueno, ya irrikitan gaude, oiek guztiak entzuteko, eta, bueno, ba, egu berritan baldin bada, egu berritan izan beharko, aurretik eh, baldin bada, ba, entzunen eta ikusiko dugu. Miriam eh, Raskin motxila hogeita bateko kidea, mila esker gurean izateagatik, eta aurrengor arte. Bale, zuei. Aio. calentando la sala con buena compañía, instrumentos preparados, arranca la melodía. Vamos bien, mirando alrededor, para que nadie se pierda y salga bien esta canción. Nos gusta ensayar y dar fuerte al tambor Martes 23 de octubre de 2012 comenzamos nuestro repaso a la actualidad de Berriozar. Esto es Berrión Noticias y comenzamos, como decía, hablando de dos actividades organizadas por la Asociación Entre Culturas. Por una parte, el primer encuentro intercultural por la convivencia y la diversidad. Así es, la Asociación de Mujeres Entre Culturas de Berriozar ha organizado este primer encuentro intercultural en colaboración con la Asociación de Trabajadoras del Hogar en Navarra. En él hablarán sobre la nueva regulación de las trabajadoras del hogar y debatirán sobre si esta nueva legislación ha supuesto un beneficio o un problema para este sector de trabajadoras. Las ponentes serán Laura Pérez, Marina Machaca e Irene Sotos, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, y la cita tendrá lugar el próximo miércoles 24 de octubre a las 7 y media de la tarde en el Culturgune. Ayer, Cecilia Temen, presidenta de la Asociación Entre Culturas, estuvo en el magazine Caixo Berriozar hablando sobre este encuentro intercultural y sobre la nueva legislación de trabajadoras del hogar. Le escuchamos. Eh, con el sector de las empleadas del hogar. Entonces, ha habido una nueva regulación y bueno, pues nos contarán un poco si esta nueva normativa realmente ha beneficiado sí ha visibilizado toda esa, lo que decía, ¿no? Que se iba para em, sacar a la luz la economía sumergida o por el contrario, ha vuelto a invisibilizar más y, bueno, pues este, no, ha, y no ha logrado los objetivos, ¿no? Desde luego, eh, pues la normativa y una de las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar es que esta, que es una, ley casi de segunda, ¿no? de, que no está ni asimilada a la seguridad social, finalmente sea asimilada, ¿no? Bueno, pues veremos con el testimonio de la abogada, con de Laura Pérez, de, también de trabajadoras del hogar, como Marina como Irene, que nos contarán, eh, aparte de lo que es la normativa en sí, lo que significa y luego, pues ellas eh, personalmente, las vivencias que tienen. Por otra parte, el sábado tendremos un paseo para remarcar la importancia de las mujeres en los espacios urbanos y naturales de nuestro entorno. El primer itinerario por la igualdad y la convivencia, organizado también por la Asociación Entre Culturas, será un paseo por los espacios urbanos y naturales donde la presencia de las mujeres ha supuesto un cambio significativo en los usos, disfrute, construcción y significado de esos lugares. La guía será Eva Isturiz, técnica de igualdad, y la marcha saldrá del frontón Luce el próximo sábado 27 de octubre a las 10 y media de la mañana, con una duración prevista de dos horas. Durante la entrevista de ayer, Cecilia también se explicó los pormenores de este itinerario. Hacer un paseo, un itinerario que le llamamos, por diferentes espacios urbanos y naturales, pero que tengan una referencia del aporte de las mujeres a ellos. ¿Qué ha significado el aporte de las mujeres en los espacios que tenemos de Berriosar? mucha gente que es de aquí de Berriosar posiblemente lo sepa, o igual pasamos por ahí y no somos conscientes ¿no? de qué ha supuesto o qué perspectiva de género podemos poner. Cambiamos de tercio, hablamos ahora de un nuevo curso para aprender euskera desde cero. El y Euskalor ECA de Berriozar ha ampliado su oferta de estudios con un curso de iniciación al euskera para que todo aquel que lo desee pueda aprender euskera empezando desde cero. El curso tendrá lugar de lunes a jueves de 6 a 8 de la tarde y además gracias a la subvención del Ayuntamiento de Berriozar quienes se apunten podrán ahorrarse un 40% de la matrícula. Para apuntarse o recibir más información solo hay que acudir al y Euzalor en el número 24 de la calle Artecale o en los siguientes números de teléfono 948-300-602 y 607-601-400. Recordamos asimismo el mercadillo solidario a cargo de Herrera. El colectivo Riera de Berrizar está preparando un rastrillo solidario y para poder llevarlo a cabo ha solicitado la ayuda de todos los berrizartarras. De esta forma se reunirá en la Sociedad Zulalay los lunes y martes de 6 a 8 de la tarde para recoger las aportaciones de la gente. Puede ser cualquier cosa, juguetes, ropa, etcétera. Y concluimos hablando de deporte de la mano de los dos grupos montañeros de Berriozar. Efectivamente, por una parte, BKM Menditaldea se dirigirá a la Trinidad de Turgoyen en su salida montañera del mes de octubre. La cita será el próximo sábado 27 de octubre a las 8 de la mañana desde el frontón Lanceluce. Por otra parte, los amigos de la montaña se dirigirán al puerto de Opacua para ascender a la, eh, cima del Valle, en la sierra de Encía. En este caso, la excursión tendrá lugar el domingo a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguzki. Tiempo ahora para ver los titulares de la prensa en su edición eh, digital eh, que nos traen eh, hoy los periódicos, Jaime. Bueno, vienen cargaditos. empezamos con Diario de Navarra, su Sunsundegui, lista de esperas e impuestos. Temas importantes que hoy se van a tratar en el Parlamento. Navarra destinará 92 millones en 2013 solo a pagar intereses de la deuda. La convocatoria de elecciones a la Federación Navarra de Fútbol llega cargada de tensión. Portland y los sindicatos alcanzan un acuerdo que provocará el ajuste de casi 300 trabajadores. Esto es a nivel del Estado. No sabemos cuántos eh, serán en Agutía. En el periódico Ara también nos hablan de, del tema de estos últimos días. El señor Pejenaute. Barcina lo sabía todo sobre el caso Pejenaute cuando eligió al consejero. El grupo parlamentario de Nafarroa dominado por Aralar, expulsa a Yerdi y Leuza, militantes del PNV. UPN esboza un proyecto de presupuestos con más recortes a sabiendas que será difícil aprobarlos. El, Tribunal Supremo rebaja nueve años la pena de Sigor Ruiz al estimar su recurso. Recordemos que había sido condenado dos veces por el mismo delito. Y la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo examinará el recurso de Madrid sobre Inés del Río. Y el diario de noticias, eh, resaltamos en diario de noticias, UPN presenta sin mayoría política unos presupuestos que insisten en los recortes. Navarra tiene la tasa de pobreza más baja del Estado, pero 11.730 hogares apenas pueden acabar el mes. Auzolán, Traseroñez, Esta es la foto principal, además, eh, de, este diario hoy. Íñigo Allí Martínez, anterior director general, sustituto de Pejenaute en políticas sociales. Y tras el repaso a la prensa diaria llega el turno del tiempo y la meteorología. 10 grados de temperatura los que tenemos ahora en Berriozar. Las primeras horas del día han estado marcadas eh, por eh, una niebla mm, en ocasiones eh, densa que se va disipando y que ya para la tarde nos dejará cielos en los que predominarán los claros sobre las nubes y en los que gracias a esos claros tendremos unas temperaturas que ascenderán hasta los 21 grados.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 Thank you. Bueno, llega el, tu el turno ya, eta <laughs> hasi naiz gaztelaniaz beti gertatzen zaidan e, bezala, baina... Ero bukatuko dugu <laughs> euskaratik gertara. <laughs> Eh? Baina, tira. Bengo ze euskaraz bakarrik egin dezatela esango dute horrezartor batzuek. Tira, eh, ondoko sekzioa euskaraz dugulako eta eta batzutan eh, liatu egiten naiz eh, eh gaztelaniatik euskarara pasatzean eta alderantziz, baina Bai, orain eh, ordua iritsi zaigu, sarean eh, murgiltzeko, interneteko bitxikeriak eh, topatzeko, eta Jaime, kontaiguzu zera aurkitu duzu gaurko honetan. Beno, ez dauka zer ikusirik egungo autoritatearekin, baina humore pixka bat jartzea arren edo, kike amonarriz humorista ez, oso ezaguna Euskal Herrian, e, humoristak Euskal humoreari buruz egiten duen hausnarketa eskainiko dugu gaur, ezta? Amunarrizek eh, euskal humorea nekazal munduarekin lotuta egon dela dio, izan ere gure humore oso tradizionala izan dela esaten du, honetaz gain, gai batzuk tabua izan direla gutxi duela gutxi arte, eh, gogoratzen du, eh, bere ustez e, zer landu eta zer jorratu asko dago mundu honetan. Kike Amunarriz. Bueno, azteko esango nuke, gure historian zehar umorea izan dela oso hauskotasunarekin lotua, zango nuke nahiko umore e, nekazal munduarekin loturiko e, umore izan dela, batez ere, eh, nahiko umore tradizionala izan da, ez dugu oso umore aurrerako irik izan, e, oso balore tradizionalekin loturiko umore izan da, eta neurri batean inozoa ere bai, Eh? eh, gai batzuk eh, oso tabuak izan dira gure umoren, orain dela oso gutxi arte. Azkenen gurtu guetan, sekulako aurrera pena egin dugu, beste gauza askorekin bezala umorearekin ere, eta umorea txertatu zego telebiztan, txertatu zego zinean, txertatu zego literaturan, musikan eta bar. Ala ere iruditzen zait horre gure buruari barre egiteko tarreno asko daukagula, eta behar bada umore landusiago bat, e, euskeratik beretik sorturiko umore landusiago bat lantzeko erronka horrendik ere horre daukagula, ez? E, zer landu asko daukagu, zer jorratu ere bai, bedaz, espero ezagun urrenko urtetan ere e, umorezko eskaintza handituko dela. Eta ohartzeko gure eskaintzaren murriztasunaz galderatxo bat. Euskerazko umorearen astea antolatu beharko bazen ukete, zer programatuko zenukete orain bertan, zer daukagu ez dugu hain Hortxe genuen e, beraz, kikea monarriz, e, eh, ba, umorearen, euskal umorearen inguruan teorizatzen. Bai, egia esan gauza asko auki daitezke umorearen inguruan e, Euskaldunok humori gabeko gizakiok e, izango bagina ezala ezagututa bagara munduan, ez?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 literaturaz eh, aritzeko unea heldu zaigu eta horretarako hemen eh, gure estudioetan eh, daukagu Josu Jimenez Maia, kaixo Josu egunon? Egunon. Gaurko honetan gainera poesiaz ariko gara, miren agurmea beren obra batekin. Bai, e, iragande nastean aholkatu genuen erraz irakurtzen den liburutxo bat, Kirmen Uriberena, Bilbao, New York, Bilbao, mm -hmm. historia laburrez osatua, eta bon, bizi garen mm, bizit modu ero hontan <laughs> jendeak esaten du ez daukala denborarik irakurtzeko, ez daukala betari ikartzen irakurtzeko eta holakoetan, ba, poesia liburutxo bat izan daiteke modu bat noiz behinka la e, eh, poesiaren bat irakurtzeko eta nik ekarri dut e, eh, aurku gisa e, hemen begien aurrean dudan liburu hau mhm. susak e, beti bezain txukun argitaratzen duen moduan mire mhm. mm nagur mea beren azalaren kodea Bien, lagur mea iazko e, denboraldian hemen berriozari ratian e, aholkatu nuen haren bertze liburu bat e, lagunak izan arren aitortu behar dut ez didala inolako eskupikorik ematen <laughs> bere liburuak eh, sustatzea gatik <laughs> Bueno, ez da guri ere, eh? <laughs> ere ez dira ematen Nik uste dut ez dula behar gaina Baina nik uste dut zinez oso emakume interesgarria dela e, e, Bizkaitarra, lotura berezia dauka nafarroarekin E, eta liburu hau duela amabi urte atera zen, azalaren kodea, deitzen da, mhm badu oi hartzun bat e, gogora dakarkiguna edo burura ekartzen aldiguna azalaren kolorea, baino mm, poetaren jolasa izan da deitzea azalaren kodea, ez du zer ikusirik e, eh, azalaren kolorearekin, eta hemen aurkituko ditugu benetan oso poema er, ederrak, eh, erraz irakurtzekoak, bost atletan dauka eh, antolatuta mhm. eh, poema bilduma hau, oharrak, orbainak, tatuajeak, kontraseinuak eta kodea. Eta kodeari dagokionez horrela esaten du. Bestelako kodea aldarrikatu nahi dut. Itzarena ez, berz, ez bezalako kodea. Izkera ez hitzezkoa. Oroimenean kondenatu ezineko lenguaia. Ja zinak gezurta ditzaken berbakera. Erreklamazio libururik era. Tarifa zerrendari gabeko mintzo mutua. Mezu amigoz itxuraturiko jario askea. Adierazi gura ez denaren adierazpidea. Paradoxaz, eh, betetako mhm. poesia jaburra, gogoa ematen duena berriz irakurtzeko bai. bestelako kode aldarrikatu nahi dut hitzarena ez bezalako kodea mm. hizkera ez hitzezkoa oroimenean kondenatu ezineko lenguaia tarara, bai poesia onarekin askotan hori gertatzen da bai. ez e, birritan hirutan irakurtzeko gogoa emate dizula bidean gelditu zaizun hori arrepatzeko ez eta kaso beste zentsuren bat aurkitzeko beste esanaren bat ez egia jon <laughs> arrazoi eta niri hori gertatzen zait e, liburu liburutxo honetako poesia batzuekin. Behin eta berriz irakurtzen ditu dela, biziki guztain zezkidala, dela, ez denak, noski. Mm? Hmm. Eh, baina benetan, badira e, poema batzuk, ene ustez oso, oso, oso ederrak. Ez? Eta... E, Bukatzeko batzuk, baduzu. Batzuk baita e, e, puntu erotikoa eta puntu kilikagarria dutenak. Mhm. Eta horrekin bukatuko dut. Ederki, os, modu egokian amaituko duzu gainera. Bular matxak bustirik dauzkat. Zeuk milikatu dizkidazu. Kiribilka, kurubilka. Nire bular sagarrek ernamuinak dirudite. Erronka egiten diote aireri apurtu baino lehen. Ozkaturi ditut bular gereziak. Urrezko sustraibat bat errotu didazu sabelean. Oso erra eta zuk esan duzun bezala oso, eh, puntu erotiko hori eta ah, bueno ah, izkuntza Meska neska batek oparitzen dizuelako zerbait eta, bueno <laughs> urtzen zara Hala ez bai bai bai egia egia egia berdaderoa tira bai Josu Jimenez Maia mi esker beste bain ere bai. bai. gurean izategatik eta urringo astera arte urringo astera arte bai Berriozar irratia digame Hola, hola. Llamaba para saber cuándo va a comenzar el programa deportivo Aurrera Betis. Bueno, estamos ultimando detalles para comenzar el próximo lunes 1 de octubre. ¿Y en qué hora se va a emitir? Como siempre, todos los lunes, pero esta temporada de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 de FM y podréis escuchar las repeticiones en la web eguskiplaza.net. ¿Tenéis novedades para esta temporada? Por supuesto, renovarse o morir. Esta temporada tendremos nuevas secciones como el Choco Rojillo, donde realizaremos un análisis de la actualidad deportiva de Osasuna con un periodista profesional. Y contaremos con la colaboración de una preparadora física y una nutricionista deportiva. Muchas gracias. Ahora sé que para estar informado de toda la actualidad deportiva de Berriozar es escuchar la Betis, el programa deportivo de Berriozar y Gracia en el dial 100.8 FM o a través de wikiplata.net. Gracias a ti por escucharnos. Recuerda, toda la actualidad deportiva en Aurrera Betis. Zure el Programa. Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la de un culebrón la comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia.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 Su vida está sin razón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ah! Bueno, pues casi sin darnos cuenta, se nos han hecho las 10 de la mañana y aquí tenemos que terminar nuestro Kaisho Berriozar de hoy.